พิลิปอเลียนลีอเนวลีปันกุกตัวปาสุงะลุงดำตอนตุงุนกะหงจิสาบังอินตูอินจงลุงดำุนกะหงจิกีฮีมีเข้มเปิตุงะนาดิกุนตัวปาหงไปใบตัดีฮีทุกขัดเปิปวะลุงฮหมอโลเกยุนลานักสับนาบังปังุลุงดำนาโตปเสียนเกียงะนังเงินอุน